impostai oasoi contribuas al sen arbigo. La panamai paperoi, cae la paradisai paperoi, documentis, ciel entreprenistoi, cae politicistoi, vualigas sian posedajon en impostai oasoi. Studajo nun montras, la fugio el impostoi efficas negative, al la medio, exemple alla senarbigo de la pluv arbaro en Brasilo. Impostai oasoi, estas ne nur sociopolitica, cae economia de fio, sed ancao de fio por la medio, diras la cefa autoro en Stockholmo. Ilia exploatado ne estas principe contraulegia, sed finanzai secretoi malfaciligas la analizon. Ciel fluoi de mono efficas al economiae activezoi cae iliae efficoi alla medio. Giuste tion la autoroi provis tamen el trovi lau quante, cae tion ia lau proprae indicoi unua foie en tutte. La esploristoi tiu cele electis du campoin qui de iaroi staras en la ruggia focuso de medi protectantoi. La sen arbigon de la pluv arbaro en Brasilo, cae la monscalan fish captadon. Ce la unua caso, ili prilumigis la capitalon, qui inter octobro de la iaro 2000, cae augusto de la iaro 2011, fluis en la industrion de soio cae de bova viando de la Brasila pluv arbaro en Amazonio. Pli ol du trionoi de la exterlanda mono, pli ol dec hoc el du sep miliardoi da usonai dolaroi, lautio al venis tra unu au plurai impostai oasoi al Brasilo. La unuan rangon tie ocupis la caimanae insuloi. En la dua campo, la esploristoi prilumigis casoin de contraulegia fish captado. Septec procentoi de la concernae shipoi veturas sub la flago de unu e la impostai oasoi. Ec se la fonai posedantoi sidas en tute alia lando. En tiu caso gvidas la centro americae statoi Panamo cae Belizo. La manco de travidablezzo de impostai oasoi, laula esploristoi, vualigas en ambau casoi, ciel damage ili efficas primediai ricciagioi, ciui appartenas al ciui. La pluv arbaro de Amazonio estas grava por la monda climato. La oceano estas nutra baso por milionoi da homoi en la tuta mondo, precipe en la pli malricae landoi. Por la estonta esplorado, ca la politica pritractado de impostai oasoi, la esploristoi tial instigas pri du intervenoi. Unue la perdo de impostai enspesoi, quiu estas causata de impostai oasoi, estu considerata ciel malrecta subvenzio por arbohacistoi por far megisto de soio cae de boba viando cae same ancau por contra fiscaptistoi. fish captistoi due internazia organisoi, organizoi la media programo de uno mesuru la media in costo in de tiui subvenzioi la problema estas monscala kai protio ancau nur solvebla ie internazia nivelo accentas la esploristoi en Stockholmo. Ilia studaggio estas parto de pli granda esplor proiecto cius indedicas alla en tuta contexto de finanzae mercatoi cae la dauri povo.